для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Калі чарнаштан пратутпаў ботамі к дзвярам, башлыкоў і апейка пра шыбу глядзелі, як ён падбіраў сена, адвязваў каня, як нетаропка задуменна выкіроўваў на вуліцу. Да, башлыкоў прайшоўся стройнай па юначы прухкі ў хадзе. Пастаяў, рашуча крутнуў ручку тэлефона, загадаў, каб далі алешнікі пазвалі гайліса. Я вітаю вас, таварыш Гайлес, пачаў башлыкоў. Дятла ў вас няма? Рэдка бывае ён у вас, не апраўдвай яго. Башлыкоў строга хмурыў чорныя бровы, глядзеў кудысьці ў кут вострым позіркам. Ён памаўчаў, як бы даваў Гайлесу час зразумець, што зараз пачне галоўнае. А што там у вас робіцца? спытаў башлыкоў. Растлумачыць трэба, Я пра глінішчы пытаю. Творыцца чорт знаць што пад бокам, а вы спіце і сны спакойныя бачыце. Я кажу спіце, Не бачыце, што робіцца ў вас пад носам. Не бачылі, ці занялі апартуністычную пазіцыю, што яшчэ горш. Калі не выправіце сітуацыю, будзем гаварыць сур'ёзна на бюро. Перадай гэта дзятлу. Да пабачэння. Ён важка палажыў трубку, мелькам зірнуў на апейку. Думаеш, дарэмна прыгразіўся? Бачу па вачах. Дарэмна, так строга з чарнаштанам скажаш. Ён глядзеў проста ў вочы апейку. Гэта абстаноўка патрабуе. Не такая абстаноўка, каб цырымоніцца. На сілу трэба сілы, упэўненасць і строгасць няхай бачаць і чуюць, кіраўнік ёсць. Апейка зразумеў, гэта не так тлумачэнне сваіх паводзін, як павучанне таму далікатнаму мяккацеламу яму апейку. Хацеў запярэчыць, але башлыкоў сказаў: « Думаю, глінішчымі трэба заняцца харчаву. Харчуў, няхай зоймецца, адказаў апейка. Толькі бяда там, відаць, не ў адной агітацыі кулакоў. Трэба, па-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, па-мойму, мала лічымся з псіхалогіяй людзей. Трэба неяк заахвочваць. Чарнаштан гэта правільна сказаў. Заахвочваць, заахвочваць, адказаў башлыкоў. Ох, гэта псіхалогія. Жыць яна не дае табе. Мяняць трэба яе, гэтую тваю псіхалогію апейка адчуў, што спрачацца безнадзейна і перамаўчаў. Бышлыкоў зірнуў дзелавіта і патрабавальна. Ну, дакладвай хваліся, калі ёсць чым. Апейка сказаў, дзе быў апошнімі днямі, дзе правёў сходы, колькі чалавек уступіла ў калгасы. Бышлыкоў дастаў блакнот, перапытваючы запісваў нешта стаў расказваць, дзе сам быў. А я вось учора заязджаў на тваю радзіму. Перад сходам зайшоў да старых тваіх, дай думаю, пагляджу, як жывуць бацькі нашага старшыні апекі. Так што пазнаёміўся. Спадабаліся мне і маці і бацька. Карась вельмі хваліў бацьку твайго. Майстар першай маркі кажа і ў полі і на рацэ, і часнейшай душы чалавек першы стары у калгасе так сказаў так что хорошее было знаёмство хорошее у цябе старыкі сказаў башлыкоў не скарджуся нібы пажартаваў апейка Ён усміхнуўся скупа, хоць добрае слово пра старых і было на радасць яму, хоць бачыў башлыкоў давольны ад душы, але чуў апейка за тым, што сказаў башлыкоў, нікую недагаворку, прачуваў, што той скажа яшчэ штосьці і не такое прыемнае. Шчулы насцярогай ён чакаў. І ён не памыліўся. Праз які момант усмешка з твару башлыкова сышла, губы строга сабраліся. Глядзеў проста ў вочы, шчыра і нявесела. А брат, ну і брат, спачуваючы пакруціў башлыкоў галавою, І гэта сваяк. Апейка прамаўчаў, і маўчанне было доўгае, цяжкае. Потым башлыкоў запытаў: « А як жа ты і прагледзеў гэта? Ну, чаму прагледзеў, спытаў апейка. Башлыкоў паясніў думку: « Харчуў казаў, Ён памагаў табе прыпалякаў. Прадукты, патроны табе насіў, памагаў нам, бедняком быў быў пацвердзіў апейка а што ён перарадзіўся за гады савецкай улады спытаў башлыкоў апейка не таіў што гаворка гэта для яго непрыемная ён не любіў гаварыць пра брата не толькі таму што гэта была не такая ўжо вясёлая тэма для гаворкі найбольш таму што яму пры гэтым выходзіла як бы апраўдвацца выгароджваць сябе на і рабіць усё тое, чаго апейка вельмі не любіў. На шчасце даказваць гэта амаль ніколі не даводзілася. Усе ў раёне ведалі і яго радню, і яго брата. Башлыкову хутка пасля таго, як той прыехаў сюды, апейка пры народзе казаў ужо ўсё пра брата. Не падкрэсліваючы іх няладу, не апраўдваючыся проста для таго, каб башлыкову было ўсё вядома. Потым апейка зразумеў, што башлыкоў з анкеты ці з нечых слоў, ведае ўсё, як мае быць. І цяперашні напамінак пра брата і пра тое, што ён гаварыў з харчавым, і думка пра тое, што ён можа знарок заехаў туды даведацца самому і праверыць, адазваліся ў душы апейкі прыкрасцю. было ўсё, сказаў апейка са злосцю цвёрда. І патроны брат насіў, і ў бедняках быў. Башлыкоў, здаецца, зразумеў гэту злосць і паспачуваў. Да, не хацеў бы мець я такога брата. А я яго сам выбраў, апейка гаварыў груба, хацеў абарваць гаворку да, да. Братоў не выбіраюць гэта так. Гэта правільна адказаў башлыкоў і ты вядома калі падумаць з аднаго боку не вінаваты як можа быць не вінавата і твая старуха маці а ўсё-ткі чорт яго ведае жыццё ёсць жыццё ёсць і другі бок у тваёй гісторыі з братам кампраміціруе гэта цябе не ў маіх вачах я гавару не пра сябе а ў народа не раскажаш пра ўсё кожнаму а Але народ ёсць народ. І не ўсякі зразумее па-чалавечы, іншы падумае так, пляма ёсць пляма, сам ты яе набыў ці табе прыклеілі яе другія. Але пляма. Розніца, вядома, вялікая, але ідзі ты растлумач кожнаму. Я разумею тваё становішча. Так гаварыў башлыкоў. Навошта ты мне гэта гаворыш? спытаў апейка абурана. А проста так, Башлыкоў толькі трохі здзівіўся. Ну, так, слову прыйшлося. Так вось, калі к слову, я не лічу сябе вінаватым за брата. Ніколькі. Я табе гаварыў не пра віну тваю, я гаварыў пра іншае. Ты не зразумеў нічога шкода. Башлыкоў не І тут адчуваў сябе вышэй, мудрэй, і апейку зноў запякло абурэнне. Але Башлыкоў загаварыў пра іншае. «Адстаём мы з калектывізацыяй». «А чаму адстаём?» Апейку ад непрыхільнай злосці хацелася пярэчыць. «На другім месцы ў акрузе». Башлыкоў заявіў спакойна. «Другое месца не першае». Ён памаш пашамацеў паперамі, а потым выбраў з іх адну. А вось тут скарга ад веруючых на тое, што зачыняем алешніцкую царкву. У мінск скардзіліся. Якая твая думка? спытаў башлыкоў. А моя думка такая, што трэба дабівацца, каб царква сама зачынілася, адказаў апейка. Як гэта здзівіўся башлыкоў. А вось так. Трэба ўсіх веруючых зрабіць няверуючымі, бязбожнікамі. Калі апейка ішоў у кабінет, ля дзвярэй амаль кожны раз сустракала яго чарада дзядзькоў і цётак, што чакалі яго. Просьбы свае давяральц адным паперам дзядзькі і цёткі рэдка не заўсёды задавальнялись. І гаворка з сакратаром райвы канкома таксама. Багата хто лічыў за нязменны абавязак уручыць паперу самому старшыні – поговорить с самим. Бывало, калі апейка не паяўляўся з района доўга, сядзелі людзі па некалькі сутак, начуючы нават дзе-небудзь у знаёмах, і паяўляліся кожную раніцу быццам на працу, пакуль не дабіваліся да самога старшыніка. Такія сустрэчы з людзьмі былі апейку няпростай, нялёгкай часткай яго работы. Людзі неслі сюды да яго свае надзеі і сваю роспач, хто што меў. Цяпер да звычных просьб памагчы мукою насеннем, да скарг на вялікі падатак на падатковыя несправядлівасці дадаваліся часта скаргі на звязанай з калгаснай навіною. Таму землю нарэзалі нядобра, усё лепшае забралі пад калгас. А таму прыгразіліся, што калі не ўступіць у калгас, каб у сулаўкі рыхтаваўся. І рэдка хто не пытаўся, а ці гэта справядліва? Гэта па савецкіх законах. Амаль у кожнай скарзе просьбе за асабістымі нягодамі, крыўдамі былі агульныя грамадскія праблемы. Амаль кожны раз адказваючы, памагаючы, раячы, апейка так ці інакш павінен быў тлумачыць дзяржаўную палітыку ў калгаснай справе, браў на сябе як бы ролю агітатара, і гэта была такі сапраўдная работа агітатара. Сёння яго таксама чакалі. Між дарослых, сярод якіх ён заўважыў чалавека жаўтаватымі, доўгімі, за каўнер пасмамі, поп гэта ці хто, цэлая прыціхлая чародка вясковых дзяцей. Апейка павітаўся, сказаў, што хутка пачне прымаць, у кабінеце зняў паддзёўку. Ён, як і па дарозе сюды, быў яшчэ неспакойны, не адступала прыкрасць ад башлыковага папроку за брата. Важка ціснула ўсярэдзіне, даўня зноў пацяжэлая непрыхільнасць да саўчыка. Зноў згадаў башлыковая: Не хацеў бы мець такога брата. І адказаў яму апейка думкаю злосна з'едліва, А я хацеў. Я сам параіў яму быць такім. Я сам знарок начапіў сабе на шыю гэтае бервяно. Зноў прыкрасць перайшла на аднаго башлыкова. Як бы вышэй лічыць сябе за тое толькі, што няма такога кампрамітіруючага брата, што біяграфія ў яго ідэальная, як кордонам ганарыцца. Апека хутка перагледзеў паперы, што прыйшлі гэтымі днямі выйшаў у прыёмную. Ну, пачнём усе ўсталі некаторыя падаліся бліжэй чакаючы апейка абвёў усіх позіркам заўважыў жаўтлявы з доўгімі пасмамі стаяў трохі асобна маладыя яго карыя вочы глядзелі цікаўна дапытліва як бы загадзя дазнаваліся чаго трэба чакаць апейка на міг затрымаў позірк сялянская світа зайцовая шапка дужа загарэлы скура твару аж ільсніцца а пэўна корміць непагана. Зразу ж адарваў позірк, спыніўся на купцы дзяцей. Нясмелыя, нема прыціхлыя, найбольш сарамяжыя, яны ціснуліся адно да аднаго амаль усе ў даматканых світках, не зводзілі з яго чыстых, даверлівых і востра пільных вачэй. Апейка кіўнуў ім весела і бадзёрліва. «Вы ўсе разам?» «Разам!» – адказаў за ўсіх. «Адзін!» Хлопец шорсткім шчэццем няроўна, мабыць, матчанымі нажніцамі абскобаных валасоў і з рашучым мужчынскім басочкам. Разам пацвердзіў і лысы дзядзька, што стаяў ля іх як пастух, шапкую ў адной руцэ і спугаю ў другой. А што ж такое здарылася, што адразу такой грамадой? Апейка перачакаў момант маўчання, весела запрасіў: « Ну, заходзьце высветлім дзеці заварушыліся сталі перагаворвацца шэптам штурхаць аднаго аднаго але не пайшлі дзядзька з пугаю таксама ўзяўся з выглядам старэйшага паддаваць смеласці малым няёмка нясмела штурхнуў аднаго другога шапкую вялеў з папрокам усім ну заходзьце ж вы сказана першым адважыўся на той жа шорсткім паскобаным шчэццем хлопец. За ім беленькая дзяўчынка з ружовымі кругамі на шчаках. Апейка, прапускаючы іх паўз сябе, падбадзёрліва з любасцю пагладзіў некалькі галовак. Апошні ўвайшоў дзядзька з пугаю, няёмка, трохі важна, як бы хаваючы важнасцю гэтую няёмкасць свайго становішча сярод малых. кабінеце дзеці ў лапцях у зрэб'і азіраліся яшчэ вастрэй, ціснуліся яшчэ больш, смыкалі насамі насцярожана чакалі. Апейка не стаў прасіць іх сядаць, не даў і ім і сабе лішняга клопату, не зайшоў за стол, а стаў перад імі як настаўнік у школе. зноў агледзеў іх і спытаў: « Ну, Дык што здарылася? А? Пасля моманту няёмкай цішыні асмелілася бялявая дзяўчынка з ружовымі шчокамі. Пружавеўшы яшчэ горш нібы са сцэны прачытала на памяць, відаць было, падрыхтаваная загадзя аж перарвалася дыханне, так хвалявалася яна. Таварыш старшыня, райвыканкома. Мы прыйшлі, каб прасіць вас, чтоб пакінулі ў школе настаўніка нашага Івана Миколаевича. Гэтым вялікім словам яна аддала увесь пал сваёй душы і не толькі душу, а і голас, які зрываўся на кожным слове. Іншыя яго маглі, пакуль яна гарэла перажытам адказваць апейку, з якой яны школы, з якога класа, па якіх прадметах у іх гэта Іван Мікалаевіч і як яго прозвішча. Нарэшце апейка высветліў, што дзеці з крыцкай школы, што настаўнік, за якога яны прыехалі заступіцца Іван Мікалаевіч гарошка. Апейку былі вядомы не толькі гэтае прозвішча, але і тое, каму яно належала. Гарошка настаўнічаў у сваёй роднай вёсцы ўжо з дзясятак гадоў, яшчэ ў тыя гады, калі настаўнічаў і ён, апейка. Апейка быў амаль незнаёмы з ім, бачыліся толькі некалькі разоў на настаўніцкіх сходах, але апейку добра было вядома, што гарошка, настаўнік такі, якіх мала не тое, што ў раёне, але і ў цэлай акрузе. Пра гэта казалі ўсе, хто калі-небудзь быў на яго уроках. От і дзеці, смялеючы, памагаючы адзін аднаму, перабіваючы з захапленнем казалі цяпер: так добра, так цікава. Ён расказваў ім пра 905 год, пра рэвалюцыю ў Петербурзе, пра Леніна расказваў пра пяцігодку, пра тое, якія дзе заводы будуюцца, як добра будзе жыць скора. І от жа бяда якая. Цяпер Івана Мікалаевіча знялі з настаўнікаў. Сказалі, што яму не можна вучыць дзяцей, бо ён служыў пры цары, у царскай арміі і быў царскім афіцэрам, і што ён будзе вучыць дзяцей супроць савецкай улады. Але ж яны ведаюць, што хоць Іван Мікалаевіч і быў у царскіх афіцэрах, але ж ён зразу, як толькі пачалася савецкая ўлада, перастаў служыць цару. І цара ён зусім, гэта яны самі чулі, не любіў ніколі. Не любіць гэтага цара. І афіцэр ён не з памешчыкаў які-небудзь, а з простых людзей з іжа сяла. І ўсе добра зналі яго бацьку і маці, усе бачаць, што ўсе гады ён, настаўнік Іван Мікалаевіч Гарошка толькі за адну савецкую ўладу і стараецца. Апейка вельмі ўсхваляваўся ад гэтай дзіцячай шчырасці. Слухаючы малых, нібы вярнуўся ён у сваю нядаўнюю мілую мінуўшчыну, нібы зноў быў настаўнікам. Як настаўнік ён добра адчуваў, як важна дзецям тое, што яны кажуць тут – тое, з чым яны пойдуць адсюль, куды прынеслі сваё давер'е і сваю вялікую надзею. Таму жыццёвы вопыт дадаваў да ўсяго сваю долю цвярозы няпэўнасці. Ведаў апейка, як няпроста будзе замацаваць у іх веру гэтую і надзею. А да ўсяго, што б там не было, радаваў сам факт. Малыя самі ўсталі за праўду. Вось такія простыя вясковыя сарамяжыя прыйшлі ў райвыканком. Гэта малыя грамадзяне будучыні. Апейка нібы не паверыў. А хто ж вас падгаварыў? чтоб прыйшлі прасіць за настаўніка вашага Івана Миколаевича, дзеці здзівіліся. Ніхто, мы самі. Шкода стала, мы надумаліся, няправільна яго знялі таму і прыйшлі. Скажыце, няхай зноў вучыць нас, чуліся дзіцячыя галасы. Збуту не давалі, пакуль не сказаў, што падвязу. Дядька с пугой покрутил лысой головой со издевлением и пашаной. «Як машкареча насели на мяне!» Апейка ведал. И что горошку зняли, и як усё было. Хтось из пильных горошковых земляков, может быть, им вывученных, месяцы два назад написал у столичную газету, что у крытых у школе пры патуранні сельсавета і раённага кіраўніцтва замескараваўся класавы чужды элемент белагвардзеец, які з залатымі пагонамі з вінтоўкай у руках ваяваў за цара, за ўсякіх урангеляў і губіў няшчадна трудавы народ. У газеце з пісьма зрабілі копію, якая трапіла на стол сакратара Юравіцкага райкома партыі. Потым ліст гэты чытаўся ў кабінеце Башлыкова і ў апейкі. Пад усім, што паведамляў невядомы аўтар газеці і Башлыкову, стаяла гордая непрамірымы селькор. Башлыкоў аддаў пісьмо харчаву з рэзалюцыі напісанай зверху коротка і ясна праверыць прыняць меры далажыць харчаў за які дзень праверыў і на другі дзень лёс гарошкі рашыўся настаўніка гарошку знялі харчаў прапанаваў таксама арыштаваць яго і каб не апейка гарошка даўно быў бы за кратамі у салаўках Башлыкоў падумаў, павагаўся і схіліўся, згадзіўся з апейкам. У апейкі былі моцныя довады. Гарошка трапіў у афіцэры не па сваёй ахвоце, а як настаўнік. У грамадзянскую вайну ніякім белым не быў, рабіў дома. Быў потым у чырвонай арміі, з першых жа мірных дзён сваіх пасля арміі ўвесь час працаваў у сяле. Але вярнуць гарошку на настаўніцкую працу – Башлыкоў не згадзіўся. Цвёрда, рашуча. І вось зараз гэтыя дзіцячыя шчырыя твары, гэтая вера, гэтая надзея. А што ён старшыня райвы канкама апейка, можа сказаць ім, любым і ясным, якія думаюць, што ў свеце ўсё так проста, што праўда і справядлівасць, рэчы абавязковыя і лёгкія. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, лікапташук.